الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله u ime Allaha semilost, samilostnog. tako mi jutra i noć kada se utiša. Gospodar tvoj nije te ni napustio, ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio. I za pravu vjeru nisi znao, pa ti je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa te imućnim učinio. Zato siroćenim mu svili, a na prosjaka ne podvikni i o blagodati gospodara, gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišeni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova, na neizmjernim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Neka su najljepši salavat i selam njegovom odabranom vjerovjesniku, Muhammedu Miljeniku sallallahu alaihi ve sellem, njegovoj časnoj poroci, plementima, sahabima, našim uzorcim šahidima i svim vjernicima, od Adima alaihi selama do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti, da, njegu, da njegove blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje, a da nas zaštiti od dana kada ćemo blagodat spoznat samo zato što smo izgubili. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer je Allah rekao da šeitan iskrenima nauditi neće moći. Gospodara molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost data, jer oni kojima mudrost bude data, oni su od onih kojima je blago neizmjerno poklonjeno. I gospodara molimo da nas učini od onih koji su Allah Želešanu svjesni, jer samo oni koji njega budu svjesni bili u svakom svom dijelu koji u životu rade, to djelo će moći ako da, da nađu na vagi dobrih dijela na sudnjem danu. Draga braćo i cijenjene sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisma našeg Rasulullah sallallahu alaihi sellem i bez obzira što e, Hafiz je malo bolestan večeras nije s vama, vrlo važno u životu jeste da se održi kontinuitet bilo kojeg dobra koje, krenemo da radimo. Šta god u svom životu krenemo da radimo. Ukoliko vidimo da u tome gubimo korak, ukoliko vidimo da u tome ne možemo da ustrajemo, koliko god teško bilo, veliko je pitanje da li je to dobro djelo kod gospodara primljeno. Jer Ulema kaže da je od znakova da je neko djelo primljeno kada vidiš sam sebe da to djelo konstantno ponavljaš. Da stalno radiš to neko djelo. I zbog toga je vrlo bitno da budemo svjesni da je hadis Muhameda sallallahu alejhi ve sellem to što nas ovdje okuplja i ništa drugo. U jednom majtu gospodar kaže u svojoj plemenitoj knjizi Men kana yuridu al-ajilata ajjalna lehu fiha ma u liman nurid. Kaže onaj ko želi ovaj svijet, onaj ko želi dunjaluk, mi mu kaže dadnemo ono što on želi i koliko mi želimo mi mu dadnemo to a potom ga kaže na onome svijetu bacimo u patnju u vatru i on tamo bude ponižen i poražen a dalje gospodar nastavlja i kaže وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا a onaj kaže ko želi onaj svijet i za njega se trudi i plodove za njega sije takav će njegov trud će biti viđen i on će zaista nagrađen biti. Ulema kaže da je ovaj ajet dokaz da naša sudbina i naš ishod na onome svijetu zavisi od naše želje. Onoliko koliko ti želiš Dunjalog ili koliko želiš ahiret, toliko ćeš jedno to dvoje dobiti. Kaže Ulema da kako ti svoju želju u svom srcu orijentišeš, tako će ti Allah tvoj ishod, ishod i dati. I zbog toga primijetite razliku ova dva, u, ova dva u ključnoj stvari. Onaj ko želi dunjalu, Allah kaže mi ćemo ga dati i brzo ćemo ga dati. levu fija. Mi ćemo mu dati to što traži. I od njega se nikakav više uvijek ne traži. Ako želiš dunjalku, Allah će ti dati dunjalku i svoje pravednosti. I zbog toga oni koji na različite načine danas provode svoje vrijeme, zadovoljavaju svoje strasti, ne zanima ih ništa što je korisno, ništa od čega čovjek ima fajde. Takvi će na sudnje danu da budu sa takvim ljudima po čijim su bili, po čijim su vodstvom bili, pa su ih okupljali ovi ili oni, na sunje dan će biti sa takvim ljudima koji su bili jednostavno negativci totalni. Ali oni ko onaj ko želi ahiret, gospodar postavlja jedan uvjet. Koji je to uvjet? leha sajeha. Onaj ko želi ahiret i za njega sije svoje plodove. I za njega kaže se maksimalno trudi. Ulaže napor da dođe do toga ahireta. E tako on će da bude taj trud. Viđen je Allah će da taj trud nagraditi. Dolazak ovdje i želja da se čuje nešto novo od našeg miljenika, poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dokaz da mi imamo tu želju da smo mi posijali tu klicu koju želimo čiji plod želimo da vidimo na sudnje dano kobuda da smo mi sami sebi rekli ja želim da znam želim da imam znanje želim da naučim ispravno da razlikujem dobro od zla želim da naučim koji je to stil življenja koji čovjeku najveću sreću na donjalku donosi to nam donosi hadis Muhameda sallallahu alaihi ve i to je prva stvar. I još jedna stvar vezana za ovo što, što nas okuplja ovdje, a to je znanje. I hadis poslanika, ali salatu selam jeste da se gospodar preko znanja najviše može uzdići. Koliko ljudi danas želi da ga ljudi poštuju, da ga ljudi vole, da ga ljudi cijeni, da ga ljudi nešto onako posebnim očima gledaju. A samo oni koji znanje imaju, to sve dobiju, iako to možda i ne traži. Allah je rekao u svojoj u knjizi Jerfe illahu amenu minkum utul ilme Allah će doista na visoke deređe i stepene podići oni koji među vama znanje imaju. Sa svakim hadisom, sa svakom izrekom, sa svakim ajetom kojeg ti čuješ, ti rasteš na deređe kod svoga gospodara. Zar to nije dovoljan razlog da dođeš ovdje? I alhamdulillah pa dolazimo. Prenosi se da jedan učenjak rekao svojim učenicima, držao predavanje, kaže, želite li da vam jedan Kaže, da vam kažem jedan ajet u kojem gospodar na indirektan način govori o vrijednosti znanja. O tome kolika je vrijednost da čovjek zna, da nešto nauči. Kažu, uče, kažu ti učenici, kaže, reci nam učitelju naš. Kaže, vi znate da u našoj islamskoj pravnoj nauci u fiku pas ima posebnu, poseban tretman. Posebno se tretira. I znate da onaj koga, koga pas dotakne to mora da pere, ako pas pije ili jede iz neke posude mora sedam puta ta posuda se pere, posljednji put treba zemlju da se se pere. Uglavnom to je nešta životinja koja ima poseban tretman u našoj u u pravnoj nauci. Ali kaže ovaj šej, vi to kaže, dobro znate. Ali isto tako Allah Želšanu u, na drugoj stranci sure El Ma ide. U jednom majtu kaže da lovački pas kojeg vi obučite lovu, ako vam donese nešto svojim ustima, kaže to vam je dozvoljeno, to vam je halal, možete to da jedete. Kaže, vidite, kaže da nas gospodar preko ovog ajeta podučava, da kada psa obučiš, kada, psa, psa daš neku, kada psu daš neku vještinu, nešto ga naučiš, on dobiva na vrijednosti. Allah podiže njegovu vrijednost samo zato što ima neko znanje. Znači kada on pije iz neke posude, to postaje haram, odnosno to mora da se opere. To je nečisto. A kada u svojim ustima lovački pas koji je obučen donese neki, neki ulov, to možeš da odmah, da odmah koristiš. Odmah možeš, to ti je halal. Kaže, se da Allah Jošanhu preko znanja hajvana uzdiže. Kako ne bi insana uzdigao? I treba da postavimo sebi pitanje, treba da postavimo sebi pitanje da li mi, da li mi u svojim životima gajimo taj odnos prema znanju. Da li je to odnos kojim želimo da postignemo tu najveću spoznaju. Da dođemo do najvećeg znanja. Svaki taj segment našeg tog znanja nas vodi prema najvećem znanju. Najveće znanje jeste da spoznamo Allah Da spoznamo veličinu gospodara svih svjetova. Da budemo svjesni koliko mi pred njim moramo da budemo ponizni. To je najveći oblik znanja. Najveća, najveće dostignuće u znanju. Nema tog doktorata, magistrata, diplome, hafiza koji može da dođe do toga nivoa znanja. Da bude svjestan da je Allah tvoj gospodar i da svoj život živiš onako kako ti je Allah propisao da ga živiš. Prenosi se da su velikani rekli Kaže, siromasi su oni koji napuste ovaj svijet, a nosite najljepšu stvar na ovome, svijetu. Popitaše, kaže, koja je to, je stvar? Koja je to stvar najljepša na ovome svijetu? Kaže, je to je spoznaje Allaha Želšanu i spominjanje njegovog imena. I zbog toga mnogo ljudi odje sa ovoga svijeta ne dođe nositi najveće znanje. Koliko god da su dunjalčkog znanja imali. Najveća vrijednost kod čovjeka jeste da ima znanje o Allahu Đelešanu. Kad ima znanje o gospodaru, sve ono što čuje od drugih informacija, vrlo lako će da postane dio njegovog karaktera, dio njegovog bića, da postane njegovo djelo. Ako se ne posjeduje znanje o veličini Allaha Đelešanu, sve ostalo je samo šuplja priča. Mi treba da obratimo pažnju, prije nego što pričitam hadis, još jednu samo malu napomenu. družaj se s ljudima, razgovarajući s ljudima, vidimo da je najveći problem danas najveći, najveći razlog nazadka većine ljudi jeste što nisu spoznali kome treba da predaju svoja srca. Što nisu spoznali ko je najpreći da bude u našim srcima. Ko najviše treba da ima mjesta u našim životima. Kada ljudi ne mogu ta mjera da pravilno poredaju, kada tu imaju pogrešne prioritete, onda nastaju problemi. I insan na dunjalku pati onoliko koliko je za dunjaluk vezan. Kada je neko za Allaha Đelšanuhu vezan, ne može da pati jer on živi koji je vječni koji ne umiri i kojega, od koga samo dobro dolazi. I zbog toga pravila raspored toga, pravilno raspoređivanje prioriteta kome da damo mjesto u našem srcu doveće nas do toga da živimo sretnim životom i da živimo stilom življenja Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Allah naš gospodar na prvom mjestu treba da bude. Poslanik sallallahu alejhi ve je na drugom mjestu. A sve ostalo nakon toga je ljubav radi Allaha poslanika ili mržnja radi Allaha poslanika. Kad tako prioritete poredaš, osjećaš sreću u svome životu. I ima li među nama? Treba svako sebe da postavi pitanje. Kad pogledaš u svoje srce, kad pogledaš u taj organ u kojega gospodar svih svjetova svakodnevno gleda, 24 sata na dan gleda samo u tvoje srce. Ne gleda ti u tvoj metak, ne gleda u tvoj bankovni račun, ne gleda u tvoju frizuru, ne gleda u tvoju ljepotu. Samo gleda u taj organ kojeg ti trebaš da održavaš na takav način da kada dođeš pred gospodara možeš da budeš od onih koji su čistoga srca. Da li bismo se ti i ja, kada znamo kako je stanje našeg srca, trebali radovati ili tužni da budemo? Prenosi se da je naš velikan ima Nebu Hanife jedne prilike držao predavanje. I kaže, dok je držao predavanje, znate da se trgovinom bavio. I bio je poznat veliki trgovac. I dok je držao predavanje svojim učenicima, dođe mu jedan glas i kaže, je Fendi, kada stigla ti je, kaže, ona, ona tvoja isporuka s robom, elhamdulillah, sve je dobro prošlo, hvala Allah, nije bilo problema nikakvi u toj karavani, stiglo ti je sve u redu, zahvala se Kaže Ebu Hanife, je samo nasmije da nagradi i nastane da drži svoje predavanje. Kaže nekoliko dana nakon toga, kaže dođe, ponovo glasi, kaže, kaže, naš, kaže, imame, učitelju, kaže, znaš da je tvoja karavana trebala da dođe, ali desili se određeni problemi, izgubili su tu tamo robu u tome putu, kaže, napali su određeni tamo ljudi, razvojnici, kaže, ostao si bez te svoje ture robi, ostao si bez toga. Pa, se, budi strpljiva koboda, da Allah olakša, drugi put će biti ta koboda bolja na fak. Kaže Ebu Hanif, kaže ista reakcija kao prvi put. Samo kaže navuče osmih na svojemu barek lice. Kaže, pitaju ga neki učenici, kaže, kaže učitelju, znamo da si prvi put se nasmijao, su nam što se prvi put nasmijao. Stiglo ti tvoja karavana, ono od čega živiš, privređuješ, ti je stiglo, a ili možeš da radi svoj dunjališki posao, pa se nasmijao. Što se nasmijao drugi put? Kaže njima Ebu Hanife, kaže i prvi put i drugi put sam se ja nasmijao iz istog razloga. Pa kaže, koji je to razlog? Kaže, prvi put sam se, kaže, nasmijao ja sam pogledao u svoje srce. I kaže, vidio sam da mu nema, da nema, kaže, u srcu ni trenutka, kaže, ni trunke radosti što je nešto od unjalka dobio. Pa sam se nasmio zbog stanja svoga srca. Drago mi je bilo što moje srce nije pohrlilo, požudlo za tim dunjalkom koji mi je došao. A drugi put sam opet pogledao u svoje srce i vidio sam, kaže, da se ono nije rastužilo zato što je nešto dunjalka izgubilo. I zbog toga sam se svome srcu nasmio. Obradovao sam se stanju svoga srca. Molim gospodara da nas počesti da budemo od onih koji na ovakav način čiste i gaje, gaje srca koja nam je Allah u grudima dao. Da proučimo Fatihu imamu Buhari. Zalila je Fatihu. Mi smo došli do 258. hadisa u hadijskoj bijesti sahihu imama Buharije u knjizi koja govori o Gusulu. Naslo poglavlja je babun men bede bil hilabi evi tibi indel gusli. O onome koje je započinjao kupanje s muzlicom ili mirisom. E, ovdje se samo jednu napomenu da dam naslov ovoga poglavlja nam ukazuje na to da je poslanik sallallahu alejhi kaže počinjao svoje kupanje kaže s muzlicom ili mirisom Ovo muzlica to je Hilab u arapskom jeziku dolazi od iste, isti korijen ove riječi je halib. Halib znači mlijeko. A hilab je kao posuda u kojoj se muzlo mlijeko. Znači, to je posuda za mužu. Tako neka, znači kao neka, neka kofa u kojoj se, u se mogla da naspe voda, u kojoj se sipalo mlijeko, nakon muže kravi i tako. Znači to, poslanik sallallahu alejhi ve bi nekada tražio da mu donesu tu posudu sa vodom, a nekada bi kaže pristupao kupanju i bio bi mirisan. Bio bi mirisan, imao bi najljepši miris bi na sebe stavio prije nego što se počne kupat nakon dženabeta. Jedan detalj prije nego što hadis pročitamo, prenosi se tamo da je u Sulim, majka ashaba Enes radijallahu anhu, kaže prenosi ovu predaju i kaže poslanik sallallahu alaihi sallam i kaže dolazi u našu kuću kaže imao bi običaj da dođe kod nas i da odspava onaj san koji se zove Kajlula onaj san, popodnevni san i kaže dolazio bi kod nas i često bi tu znao da ospava iza podne pola sata, hatak i tako. Kaže, jedno mi kaže prilike bio kod nas i dok je spavao, a kaže bio je vreo dan, kaže, bila je Velika temperatura. I kaže, dok je on spavao, ja sam, kaže, prišla i primijetila sam da se, kaže, znoji. Njegov, kaže, mu barek, čelo, kaže, teče, kaže, kapa znoj sa njegovog čela dok spava. Kaže, ja sam, kaže, uzela, subhana, uzela sam, prišla sam jednu bočicu malu, kaže, počela sam, kaže, da u tu bočicu kupim znoj koji pada sa njegovog čela. Kaže, počela sam da kupim znoj koji pada sa njegovog čela. Kaže, on je u jednom trenutku osjetio, kaže, tu, tu bočicu na svome čelu, na svome licu. Kaže, otvorio je oči u kaže, umu muslim, kaže, šta to radiš? Kaže, Allaho poslaniče, kaže. Ja, kaže, kupim znoj sa tvoga čela. Miješam ga s ovim mirisom. Tako mi Allaha. Ovaj miris koji se pomiješa sa tvojim znojom, znojem. Kaže, je najljepši miris koji, nadmašuje svaki drugi miris koji mi kod sebe posjedujemo. Možda ti u prvi mah ovo zvuči čudno. Zvuči da ne možeš da prihvatiš. Ali ovo su u muslimu nalazi. Kod imama muslima vjerodostojno dugo verodostojno zbirci hadisa nakon ove koji mi, koji mi čitamo. A zašto mi to možda ne možemo da prihvatimo? Zašto ne možemo da razumijemo? Iz dva razloga. Zato što ga ne volimo dovoljno, a druga stvar, zašto ga ne volimo dovoljno? Zato što ga ne poznajemo dovoljno. Tako mi Allaha da poznajemo poslanika sallallahu alaihi sallam, Mi bismo ga zavoljeli na takav način da bismo se svaki dan divili ovakvim detaljima iz njegovog života. Da bismo svaki dan divili sa i ashaba prema njemu. Ne može onaj ko voli da razumije njega niko osim onaj ko voli. I zbog toga ashabe najbolje razumiju oni koji voli poslanika sallallahu alejhi ve I zbog toga će svako ko iskreno poslanika alejhi salatu selam voli reći da ništa od onoga što su knjigama o njima prenosi nije nije preterivanje. Nije izmišljanje, već da je sve suha istina koju su oni svojim životima doživljavali, doživljavali i živjeli. Ovaj hadis ćemo sad pročitati. حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت Pričao nam je Muhammed ibn Musenna, njemu Ebu Asim prenoseći od Hanzali, on od Kasima, a ovaj od Aiši, radijallahu anha, da je rekla. Kane nebiju sallallahu alaihi wasallam idha gtesele minal dženabeti da'a bi šeji nahval hilabi fe ehada bi kefihi fe bede bi šiqi resihi l'ejmeni thumme l'ejseri fe kale bihima ala vasati resihim. Kada bi vjerovjesnik sallallahu alejhi ve htio kupat se zbog poluciranja džunupluka nakon što bi nečist bio, kada bi se htio kupati, zatražio bi nešto poput muzlice, znači poput ove posude koju sam sad objasnio kako izgleda. Zahvatio bi vodu svojom rukom i počeo bi pranje desne polovine svoje glave. Zatim lijeve, a onda objema rukama saljevao posred svoje glave tu vodu. Subhanallah. Kratak, jednostavan hadis koji nam kao i svaki hadis poslanika ali i salatu selam mnogo govori. Mnogo na stvari, mnogo na stvari govori. Svaki pokret, svaka izgovorena riječ poslanika ali salatu selam ima neki smisao, ima neku dubinu, ima neki razlog. Ništa u njegovom životu, ništa u knjigama koje su nam zapisane, prenesene od njega nije bez razloga. To je toliko uzvišen, toliko ga Allah džoshanu počastio, da, da se svaka, svaka sitnica koju u svome životu imao može tako, na tako dubok način opisati. Evo samo u ovom kratkom hadisu mi odmah vidimo tri edeba koja poslanik alaih salam pri, koja on pokazuje prema gospodarstvu i svjetova. Možemo prepoznati odmah. Prvi edeb koji možemo da vidimo ovdje jeste da je on počeo sa desnom stranom. Prvo što je oprao jeste svoju desnu stranu. Desnu stranu svoje glave. Zatim što je uradio da je neparan broj puta. Neparan broj puta je to pranje izvršio. Koliko mi možda ove stvari zanemarujemo? Koliko mi ove stvari zaboravljamo? Koliko se ne možda ove stvari u našim životima? A da ga volimo zaista nam ne bi bile nevažne. Posvijetili smo tome mnogo više pažnje. I treći jedeb je nije pretjerivao. Oprao je onoliko koliko je dovoljno. Nije trošio dva, 3, pet litara vode. Koliko mi možda danas raspamo. Razmišljao je, imao je znači cilj i svrhu svoga toga kupanja. Bio je, bio je racional u svakom, svom pogledu, u svakom pogledu. I hoću da dvije poruke iz ovoga hadisa uzmemo. Prva stvar jeste ako mi istinu želimo da živimo sunnet poslanika sallallahu ve sellem, ako želimo da i ovaj hadis primijenimo u svom životu, kao i svaki drugi, šta je nama potrebno da bismo to stvarno mogli da uradimo? Potrebno nam je da u svaku tu stvar koju radimo, da u svaki sunnet koji želimo da učinimo, tehnički, fizički, da ubacimo onaj osjećaj ljubavi prema poslaniku sallallahu ve sellem koji je to učinio. Da u svaki taj sunnet ubacimo emociju. Kad budemo tako živjeli njegov sunnet, onda ćemo mi da živimo njegovim stilom. Do tada koliko god mi imali sve tehničke i fizičke manifestacije sunneta, ako nema te emocije, ako nema te, te žari, da to dok što ti činiš je činio tvoj poslanik ali to još uvijek nije istinsko sjeđenje sunneta. Kada uzmaš da jedeš, pa dolaziš desnom rukom jedeš, pa ti prvo što treba da bude sa ljubljom da kažeš, ovako je moj miljenik jeo, ovako je moj poslanik sallallahu alejhi ve i da onda uzmeš da jedeš desnom rukom. Pa da u svemu nađeš razlog, kada bi visilu proučio, da se sjetiš da je tako tvoj poslanik ali selam radio i da je učio zašto da bi bio svjestan da ta rana koja je pretobi me od gospodara koji je milostivi i samilosni. Kada je ulazio desnom, izlazio lijevom nogom, nije to tek, tek, tako bez razloga. Ima to duboki smisao. Dok budeš ulazio u džamiju desnom nogom, ulazi u kuću desnom nogom, Razmišljaj, po, neka ti srce bude vezano, kaži sebi, ovako je moj poslanik sallallahu alaihi sallam radio. A zašto je to radio sa nekim smislom? Šta je ti u time da nas poduči? Da nas poduči da kada ulazi u kuću, kada dolazim svojim ukućanima, ostavim svoje probleme sa posla. Ostavim ono probleme koji me ometaju da budem dobar prema ukućanima. I da sa desnom stranom, sa bare stranom uđe u kuću i bude dobar prema njima. E to je sunet poslanika sallallahu alaihi sallam. To je ono čemu nas je on učio. To je ono što mi treba da u svojim životima doživimo, živimo, ukoliko želimo da istinski budemo svjesni šta je sunet poslanika sallallahu alejhi A to je samo sunet. Kada emocija zavlada u svakom sunet kojeg radiš, u svakoj stvari koju radiš, osjećaj da je to tvoj poslanik sallallahu sallam radio, ti ćeš možda slijediš i ovaj hadis i svaki drugi hadis. Koliko mi znamo ti stvari? Ma brdo je tih hadisa koje mi znamo. Ali dok god se ne ubaci ta žar vjere u to što činiš, taj tvoj sunnet još uvijek nije postao dio tebe. To još uvijek nije sunnet kojim treba, koji možeš da izađeš ponosna lica preposlanika sallallahu alaihi sallam. To je prva stvar. I druga stvar, vezana konkretno za ovaj hadis, jeste kao što vidite, Muhammed sallallahu alaihi sallam, i vi to dobro znate, je jedina osoba čiji se svaki detalj života apsolutno poznaje. Svaki detalj života. Nema ništa iz njegovog života da je ostalo nama tajno. Apsolutno. Svaka sitnica, način na koji se kupao, Način na koji je spavao, način na koji je jeo, način na koji je kupoprodaj vršio, sve ostalo je nama poznato. Ali posebno novi detalji. I on je jedina osoba o kojoj se smije, da kažem, govoriti i pričati ove intimne stvari života. Zašto? Jer da njega nije bilo, kako smo ti ja poučeni bili. Ko bi nas podučio ako ne bi poslanik sallallahu alejhi ve i Aisha. I upamtite pogledajte ovaj detalj. Ko je nam ovo prenio? Hazreti Aisha. Aisha nam je to prenijela. Šta nam to govori? odnosu prisnosti i bliskosti i ljubavi između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove hazreti Aiše i svake njegove hanume. Jedne prilike on je rekao, kaže Aiša, nakon što sam saznao da si ti moja hanuma u džennetu, kaže, više kažem nije žao umrijeti. Nakon što sam saznao da si ti moja žena u džennetu, više mi uopšte kaže nije žao umrijeti. E to je sunnet. To je ono što čovjeku daje snagu u životu. Da voli ljude. I da oko sebe se okružio jača ljudima s kojima može da kaže ako boda kao što danas sjedimo ovdje ovako zajedno sutra ćemo u džennetu zajedno da budemo što god više takvi ljudi oko sebe imaš ti si jači i bogatiji svi ostali, svako ostalo poznanstvo ti ne koristi puno jer je kratak proći će izgubit će se njegova vrijednost i iz ovoga hadisa saznajemo, znači upamtite, niko ne može intine živote, intine detalje života prenositi drugima. Pogotovo žene drugim ženama ili muškarci drugim muškarcima i svog intimnog života, osim što smijemo da pričamo o intimnom životu poslanika sallallahu alejhi ve jer on je naš učitelj koji nas je tome, koji nas je tome naučio. Iz ovoga otkrivam jednu bitnu osobinu, jedno Allahu dželšanu lijepo svojstvo i njegovo ime koje bi samo ukratko da spomenem jer je veoma potrebno u današnjim vremenima. Mi smo toliko zapustili svoja srca da se to odrazilo na naše jezike i da se to odrazilo na naše postupke. Tako da mi svojim jezicima danas skrnavimo čas drugih, ogovaramo druge i uništavamo odnose među ljudima samo zbog jezika naših. Uzrok svemu tome jeste bolest u našim srcima. Allah je esetar, onaj koji pokriva. Allah je onaj koji pokriva. Ako Allah pokrije neku sramotu, ako ti Allah sačuva nešto, nemoj ti to da iznosiš. Pogotovo nemoj da iznosiš sramotu drugog insana. Kaže imam gazali koliko je Allah milostiv, koliko je plemenit i koliko pokriva mahane ljudi. Da se to ne ugleda samo u tome da pokriva loša djela. Već kaže, znam se kada, kada bi, kaže, mi znali šta neko Drugi ona misli. Kako smo mi, kaže, mi hodali ulicom. Subhano. I stvarno je to tako. Koliko nas je Allah počastio sa tim stvarima. Zamislite kaže, kad bi naša kad tijela bila izvrnuta naopako, kada bismo mi vidjeli kako naša unutrašnji organi izgledaju svana. Kako bi nama bilo hodati po, po putu. Allah je setar onaj koji pokriva. Ako Allah onaj koji pokriva, nemoj da ti budeš onaj koji otkriva. Nemoj da ti svojim jezikom iznosiš one stvari koje ne treba, ne treba da iznosiš. I tome nas uče ovaj hadis. Nastoja govoriti i nastoja pričati samo ono što je dobro. Nastoja da budemo od onih koji čuvaju čast drugih jer će Allah na taj način našu čast čuvati. Od najvećih načina, najvećih načina da čovjek pojača svoju ljubav prema Allahu Đelšanu jeste da spozna i da vidi koliko me Allah Đelšanu puta u životu sakrio, pokrio, koliko me puta spasio. Razmišljajte o tim stvarima. Tako mi Allaha svako od nas bi mogao dane i dane da provede i da kaže koliko smo me puta gospodar moj pokrio. Koliko sam puta pogriješio, a niko od ljudi zato saznao nije. A da je saznao, niko se sa mnom selamio ne bi. Niko mi na ulici prišao ne bi. Allah Želšanu je taj koji nas pokriva. I zbog toga vas želim samo podijeliti jednu priču koja se prenosi za Musa a.s. Kaže on da je njegov narod bio u velikoj suši. Doba suše je došla. I kaže, on je zamolio gospodar, kaže, počasti nas gospodaru, spusti na nas kišu. Jer velika je suša kaže, Allah Žešanu odgovori, pošto je mogao da razgovara sa njim, kaže, o Musa, među tvojim narodom ima čovjek koji mi kaže 40 godina nepokoran. 40 godina mi je nepokoran. Zbog njega, kaže, ja neću kišu da spustim. Dođe Musa pred svoj narod, kaže, Allah plementi mi je rekao da među vama ima čovjek koji me 40 godina nepokoran. Neka sam izađe, neka ode od nas kako bi nam Allah Žešanu kišu poslao. Ovaj čovjek se odmah prepozna. Odmah se prepozna. I kaže, gospodar moj, 40 godina si me, kaže, sačuvao. 40 godina si me pokrivao, kaže. Ja ću se sada iskreno pokajati, ali nemoj me otkriti među ljudima. I kaže, u tom trenutku Allah daje da kiša kreni. Kiša počne da pada i Musa kaže, gospodar moj, čovjek ovaj nije se otkrio, nije izašao, a ti si dao da kiša padne. Kaže, zašto se to desilo? Kaže, zato što Kaže, taj rob moj se iskreno meni pokajao i on odlučio meni pokoran da budi Kaže, Musa je svoj radoznalost, kaže, gospodaru, a daj mi reci ko je taj čovjek bio, zanima me ko je taj insan, da znam, kaže. Kaže, Allah upam upamte u rečenicu. Kaže, ovo Musa, kaže, ja sam ga, kaže, štitio i pokrivao dok je meni nepokoran bio, kaže. Pa zar misliš da ću ga otkriti sada kada mi odan postao? Koliko ti, Allah Đelšan, odan budeš bio, toliko će Allah učiniti među ljudima poštovanim i cijenjenim. Toliko ćeš ti biti sačuvan, će tvoja čast biti od jezika drugih ljudi. Okreni svoje srce prema Allahu, Budi svjestan da Allah koji pokriva i ti pokriva drugi, Allah Đelšan će te počastiti čudesnim stvarima. I završit samo sa ovom jednom aktuelnom, aktuelnom temu sutra povoda je petak 21.12. prenosi se dedni prilike poslaniku sallallahu alaihi sallam došao jedan čovjek kaže, kaže, kaže Allaho poslaniće mete sa, kaže, kada je, kaže, sudnji dan Allaho poslaniće taj hadis može da bude vodilja svakom vjerniku, svaki dan i cijeli život kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam subhanallah kako, kako je bio tako mi Allah podario, podario je zgrovitost u riječima. Kaže, a šta si kada ti pripremio za sudnji dan? A šta si kada ti pripremio za sudnji dan? Kada nisam, je pripremio mnogo stvari. Kaže, ali uistinu volim Allaha i njegovog poslanika. jer ti ćeš na sudnji danu biti sa onim koga voliš. To je dovoljno bilo. Nije više trebalo dalje polemku voditi. Nije trebalo više postavljati pitanje kad će, a šta će, a kak će, a ovaj preznak, onaj prezna Ako Allaha voliš, ako poslanika voliš, tebi ništa više u životu ne treba. Ako te dvije ljubavi nemaš, da sve ostale preznake priče i, znaš, nikakve koristi nema. I zbog toga mi ovdje dolazimo da se na to ljubavi sastajemo i da se na to ljubavi rastajemo. Da Allaha zavolimo i da poslanika ali salatu selam još više zavolimo kako bismo bili od onih koji, od onih koji mogu to najveće znanje da dostignu. Najveći neprijatelj čovjek koji je neznanje. Neki dan mi priča jedna žena koja radi u marketu, kaže, dolazi, kaže, ne mogu, kaže, da nakupujem brašna, sve mi, kaže, brašno pokupova moja, kaže, zava, kaže, priprema se za sudnji dan. Subhanallah. Kaže, ne mogu da dođem do brašna, sve kaže ona pokupova. Kaže, napravila neki bunker iz krovište, kaže, i tole je gura to brašno, kaže, ako bude trebalo i tako. Subhanallah. Najveći neprijatelj čovjeku je neznanje. A u isto vrijeme, kad ima znanje, kad ima svijest o Allahu, onda možeš da ti budeš, da ponosne i uzdignute glave hodaš po Gospodara molim da nas počasti da budemo od onih koji se na ljubav prema Allahu i na poslaniku sastaju i na to ljubavi se rastaju. I zbog toga ko Allaha zavoli, poslanika zavoli, neće imati dilema oko stvari koje nam današnji dunjalak nameći. Neće imati, neće imati problema da ne upadne u iskušenje kojim se danas nameće. Gospodara molim da nas počasti da budemo od onih koji njega istinski vole, da slijede poslanika sallallahu alejhi da nas počasti da budemo od onih koji na najbolji mogući način nastoje da žive silom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da Euzu billahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi Gospodar naš počasti nas, nemoj nas Gospodar naš oprosti na grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš počasti nas džennetom svakim djelom koji približava ženetu Gospodar naš zaštiti nas od džehennema svakom djela koji približava džehennemu. Gospodar naš neka u našim srcima istinski zaigra ljubav prema Allahu i prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Gospodar naš neka sunnet poslanika alejhi selam bude naša najdraža najdraža literatura. Gospodar naš neka hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem budu naše najdraže štivo. Gospoda naš, počasti nas da se sretnemo sa poslanikom sallallahu alaihi sallam na sunje dan i da nas on sa osmijehom dočeka i kaže ovi su sredbenika moga umeta. Gospodar naš, počasti nas da budemo od onih kojima si ti zadovoljan. Počasti nas da budemo od onih na koji, koji neće imati tuge i koji neće ni za strahovati na dan kada se s tobom sretnu. gospoda naš, počasti nas da su dunjalku što lakše i da nas na dan kada se s tobom sretnemo ti bude zadovoljan s nama i grijeh nam oprostiš. Gospodar naš, počasti, oprosti, oprosti grijehe, gospodar naš. Znamo da imamo puno grijeha, ali isto tako znamo da je tvoja milost veća od svega onoga što nas se zadesi. Gospodar naš, skrbi nas, gospodar naš, obskrbi umjet Muhammeda sallallahu alaihi sallam, gospodar naš, budi zadovoljan s nama na dan kad se s tobom sretnem. Subhana rabbi krabi tamo djetama, espunan salamu alal mursalin, alhamdulillah rabbi alamin al Samo još jedna napomena tehničke prirode, molim vas, ako boda još su dvije halke ostale do kraja, još jedna halka ostala do kraja decembra, mi imamo cilj da skupimo 10 tona za narodnu kuhinju. Potrute se vas, da sljedeći put i danas koliko možete ostvarimo taj cilj. 9200 kila smo skupili, još nam fali 800 kila, ako boda da budemo do njih. Ako mi ne pokažemo primjerom kako drugima da pomognemo, pa ko će onda da pokaže? Potrute se koliko možete, da vas Allah nagradi. Salam